la monstro dat revenas, ducent iara Frankenstein. En januaro 2018, la mondo rememoras unu el la plei e figuroi de la monda literaturo cae kino arto, la verco Frankenstein au la moderna Prometeo, lancita unua foie en la iaro 1818 en Brituio la autorino Mary Shelley verkis gin dum la iaroi 1816 cae 1817, cae estis nur dudec iaragia ciam la verco publicigis unua foie. La unua el dono, ciu consistis el nur quincent exempleroi, tamen ne aperigis la nomon de la vercintino la successo estis tuia cae furora, cae sen nombre el donoi sequis. Definitiva texto aperis poste cun shanjoi. Curiosa estis la circunstansoi en ciui si comences la vercadon de tiu classicajo. Dum somerumado cun sia tiama fiancio la fama poeto Percy Shelley en Svisuio, cune con la amico anca o poeto Lord Byron, la vetero farigis malbona. bona, char la gruppo devis resti enfermita en la gasteio, uno el ili proponis che ciu vercu raconton en la genro fantoma au horora tiam si ec havis la ideon verci romanon pri medicin studento quiu vivigis homan estulon. Pro influo de multae kino versioi de la racconto, multae homoi ancora pensas che Frankenstein estas la nomo de la creita monstro. Fakte, en la libro, Victor Frankenstein estas la nomo de la creinto quiu estis studento de natur La creito mem ne havas propria nomon, cae estas menciita ciam kiel monstro, demono, malbenito, creito. de havis flavan hauton, nausan aspecton, cae altan staturon. La unua filmo farita sur base de tiu libro datigis de 1910. dec. Multae aliae sequis ciam emfasante la hororan flancon de la raconto. Tamen, reducti Frankenstein al hororajo estas ne giuste comprenigin. La tuta signifo de Venas de la Helena mitologio. Prometeo estis titano quiu stelis la fairon de la dioi cae transdonis gin alla homoi. Temas pri la homa revo farigi Dio. La pli valora creajo de Dioi estas la vivo mem, cae la iuna Frankenstein successis crei homezan vivulon, ec se malfelician cae vivantan margene de la homaro. Tamen, la creito demandas pri la signifo de la vivo, de la destino, pri la rilatoi inter creinto cae creito. Gio havas homa in sento in cae angoro in. Cruelajo io casas pro mal en la animo de la monstro, same kiel o cum la normala homoi. En esperanto existas traduco de la jubileanta verco farita sur base de la unua el dono de 1818. Gi estas disponebla en interreto. Certe gi meritas visiton.